Radio Fene apresenta Divertimento para pequenos monstruos. Divertimento para Pequeños Monstruos en Radio Fene. benvidos a Divertimento para Pequenos Monstros Vos serán Ana Luzacú Moi vos serán <laughs> Como sempre, Antonio nos controles de sonidos E Andrea Ana aquí no micro E hoxe con dous convidados especiais Por unha banda temos a un tal Paco Peste Paco Peste García E por outra banda temos a un tal Suso Suciedad E, eh, bueno, imos precisamente a estar con eles durante esta hora aproximada eh, Inda que no último corto de hora conectaremos coa Marcha Mundial das Mulleres Que están a facer unha actividade reivindicativa o día de hoxe, non si, Ana? Sí, ali estarán a partir das 8 na Praza de Armas para facer esta concentración en apoio ao povo palestino Pois conectaremos con elas en directo aquí en Divertimento Aló preto das 8 e 15 minutos aproximadamente. Pero, entre tanto, como decíamos, temos os estes dous personaxes, os cais xa estiveron aquí na algunha que outra edición de divertimento, tanto nesta emisora como noutras. E imos a participar a facerlles unha serie de preguntas para que nos eh, digan, nos revelen de que planeta proceden. O primeiro pregunta é a obrigada. Cale o vosso nome? Paco Pestes García suicidar, Suso? ¿Dónde vivirás? Eh, eh, yo, yo, yo que soy de París. Yo en un planeta azul y refugiado en las sombras que, tienes. tiene estaba dónde estaba esa do crimen? En las mazmorras de San Julián, que me dijeron que había una buena biblioteca. Yo asesinando el cadáver que, ya no estaba vivo. Existe vida más lo barrio de Ultramar, Suso? Eh, sí, existe vida e, mucha, además. Soy testigo de ello. Por Santa Cecilia tamén. Cando foi a última vez que falaches cos novos sofistas callejeros, Paco? Cando hablé con os primeros sofistas callejeros, cando, cando me descubrí yo a mí como filósofo y según los libros, lo que ponían los libros. Lembrades algo do acontecido logo das vosas vidas, Suso? más a lo de nuestras vidas. Eh, sí, cuando era pequeño recordaba algunas, pero ahora con, el tiempo se me olvidaron. A ver, Suso, fálanos de cómo transcurre un día en tu vida. <laughs> pues, en pocas palabras, me levanto casi al mediodía, leo el periódico, como, bueno, a mí me Pienso, derrota, escucha música. Me derrota el hastío, la de desidia y el tedio. No sé qué hacer con mi vida. Más bien te podía hablar de las noches, no del día, claro. ¿Cómo transcurren las dos noches, entonces? Pues escuchando música, hablando y ensimismado, pensando. Bueno, a Suso hacíamos esta pregunta, que nos falara de cómo transcorre un día de su vida. Y a Paco ya hacemos la siguiente. ¿Cómo transcurre un día de tu muerte <coughs> Como sonámbulo que soy. ¿Cómo son estos poemas, uso? Mm, tristes y oscuros. ¿En qué pensás cuando escribes, Paco? Eh, suelo ser parnasiano, no pienso en nada y voy escribiendo lo que me dicta la pluma. ¿Vos gostades? Sí. ¿Cómo? Sí, yo quiero mucho a Paco. Pero es un rollo, o mismo rollo. Somos poetas. Eres un rollito. Poetas, del underground, del subterráneo, de, ir bajo la arena, como decía Lorca, el teatro bajo la arena. Eh, ¿Para cuándo próximo CD? Pues cuando lo produzcas tú, estamos esperando en, e, él. Paco, ¿qué opinas de las nuevas tecnologías? Internet, nanotecnología, secadores de pelos de mujer... Eh, eh, bueno, soy un completo ignorante sobre estos temas. Suso, tienes en los bolsillos? Em, mi cartera, un pañuelo, filtros, unas llaves, dos mecheros y sustancias ilegales. Paco, ¿qué van las mujeres en los bolsos? Eh, bolsos? los compas que les dejo. Dejo compas, los llevan en el bolso. Suso, preocúpate a globalización. Eh, sí, tengo miedo que todos seamos iguales una vez, algún día. El discurso como diferencia de igualdad. Paco, ¿hay vida en otros planetas? Eh, sí, sí, sí, seguro, seguro. Yo soy un selenita, vengo de otras estratosferas. Suso, ¿cómo serán? ¿Con tres tetas? nanotectología. No, serán, estarán hechos de silicio y, y flotarán y su vida será el sueño simplemente. Bom, quedades absortos, non hai probas contra vos. Podedes vos en paz. Ana. Que? Dame unha hostia. Boom. pois quedaron absoltos eses son nosos amigos co cal imos de permitir que lean as súas creacións literarias. Estes son dous poetas da comarca de Ferrol que xa no seu momento andiveron por aquí, Paco Pestes García e Suso Sociedad, e de unha maneira apadrinan o espírito testicular de divertimento. Así que imos desdar os micros para que lean as súas creacións nestes 15 minutos aproximadamente. Con vos, na primeiro termo, Suso Sociedad. leer unos poemas de amor dedicados especialmente a Andrés, que sé que le gusta mucho ese género. Amor de luna. No te quiero 90, 60, 90. Te quiero infinita, que solo puedo abrazarte rompiéndome los brazos y el corazón. Y que tus besos sean certeros mordiscos a la razón. Porque no te quiero rígida por sendero preciso, sino perdida, de mirada abstracta y dilatada, expandida en todo. Porque por siempre seguiré enganchado al desorden de tu respirar, al caos químico de este amor que no acabo de comprender, y me arrastra junto a ti para siempre amarte en el frenopático indiscreto. anónimo el humo sobre el cielo azul, el secreto del amor sin miedo consumido. No soy ni cosa ni nombre, ¿no me ves? Solo sentirme puedes mientras ardo, caliente todo yo entero, candente todo yo pierdo, porque ni brasa ni fuego soy. Amar y arder, vaciarse de luz y caer ciego sobre el recuerdo de besos y abrazos, caer tan abajo y olvidar la caída, lo prendido que me encontraba, no reconocer las quemaduras del tiempo, en el que ya tan lejano hizo cicatrizar ojos deslumbrados, piel chamuscada, y un corazón que sin pedir a su dueño perdón se rociaría de nuevo aroma y caricia, y sin dudar se volvería todo él a inflamar. sexo o sé que no. Fue, inmediatamente después de correrme, mientras relajado me desplomaba sobre ti, cuando supe que no te amaba. O, por lo menos, no más hasta 15 o 20 minutos. Amanda Galas entrando en éxtasis con textos de Suso Suciedad. En Divertimento, Radio Cena. ¿Y ahora qué, es, Pues ahora dejamos el amor y vamos a escribir, a leer una carta, una carta poema. ¿Eres muy aficionado a las cartas? No, la verdad es un, un género que no sé si inventé yo, supongo que ya existiría, pero es, me gusta escribir poemas en forma de carta. Uh -huh. es adoptar o género epistolar en tus creaciones. sí, debe ser para compensar un poco la carencia que tengo a la hora de escribir cartas a mis amigos. ¿no? Uh -huh. Comiches ben, once? Mm, sí, muy bien. Uh -huh. Mi comida preferida. Carta al secreto de la noche. Querido secreto, ¿en qué sucio lugar de la noche te escondes? En tu busca voy buscando solo encuentro vestigios de un mundo aún por hacer, inmundicias desheredadas del reino virtuoso de la norma, florinata capesta con su aromática presencia amañada y estafa miradas descendientes con la mentira que es cáncer del alma dócil risas en la noche velada, y quizás tras el rizo de las esquinas por fin tropiece con tu silencio, y cayendo en tu misterio me deja hacer tus caprichos, y tan solo al placer obedecer. Escondidos bajo la miseria del alcohol que derrama estas ganas que por ti tengo, noche inmensa, perdida como yo entre el paso de los días y la gente. Perdida la niebla donde me consumo sin fuego que apagar. Ya solo quedan en un reposo fúnebre brasas preciosas, piedras de luz casi muertas y mi aliento es humo que desaparece entre palabras que añoran ser versos, universo poético que explota y se expande hasta, ser polvo o ceniza, devenir silencioso que concluye anado en tu cabeza, en la aurora amanecida de la noche donde verso a verso dibujo el mapa de lo secreto, para allí enterrarme y descansar eternamente. Todo yo oscuro, esperando tu mirada bucanera que escabe en mí para el placer de tus oídos labios, griten alto o vocen al cielo abandonado el secreto que yo fui, perdido en la noche en busca de mí mismo. Postdata. No temas. Nada ye. Mañana a medianoche espérame como siempre. Siempre tuyo. Suso Suicidas. su suciedad en divertimento. Black Divertimiento para pequeños monstruos en Radio Cene con su Sociedad, Ose y con Paco Pestes. Paco, ¿qué tal? Eh, un poco nervioso, pero bien. No me para tanto. No, no. Además, ti eh, consumes Kruger. Sí. ¿Por qué? Kruger, mm, ah, porque por, un Kruger hasta matan una persona en Túnez. Mm, eh. Es muy, muy requerido allí en Túnez. Aquí lo tengo a, manos llenas y solo los, regalo. Es muy habitual verte cos Kruger. Eh, algo que forma parte de tu mano? sí, sí, Y de, mi cuerpo. E medio ambiente. ¿Cuál es tu opinión, verbo do medio ambiente? Ah, que está muy sucio. Lo estamos, estamos mandando el, eh, eh, el, mundo al garete. Se va a hundir. El mundo dentro de poco se calentará y ya no servirá para vivir. ¿Habría que cambiar ese concepto por el total ambiente? Sí, mientras sonreímos siguen circulando los coches. ¿Qué vas a leer, Paco? Eh, de dos poemarios. Eh, un poemario de poética impura y un pequeño poemario bastardo. un, par de ellos, de cada uno. ¿Para cuándo ese libro? Eh, el libro he decidido hacer un fanzine, incluso regalarlo, o, o venderlo a bajo precio para recuperar el dinero de las fotocopias o incluso regalarlo. ¿no? más adelante ya veremos qué hago con mi vida. Bueno, pues antes crees que escoitemos algo, ¿no? Sí, una canción de un amigo. Bueno, es mía la canción, lo que pasa que la canta el amigo. A letra de tuya? La, a letra es mía. ¿Y quién en ese, ese grupo, ese amigo tuyo es, es solo uno, el, solo, solo el solo. Eh, con su guitarra acústica. Alberto Truco se hace llamar, es un personaje de mis poemas y canta. de este planeta? No tiene ritmo. O de otra clase? Eh, me parece que es otra galaxia. Tabaco, tinta, papel, sintonizo con el conjuro y bebo del brebaje bruto. ha surgido en mi sueño, para es el amanecer. imaginado en la celda de mi madre. observado por la doncella desde su gótica atalaya. El grotesco silencio anunciame el sentido de su ausencia. juro. Y verbo del brebaje bruja. La muerte ha surgido en mi sueño para no encogerse el amanecer. observado por la doncella alada desde su gótica atalaya. El grotesco silencio anunciame el sentido de su ausencia. Guitarra e a voz de Alberto Taboada, truco para os amigos e a letra de Paco Pestes García, que estáos aquí con nos en, en divertimento. Bueno, Alberto, que é amigo teu, que é un tipo que viaxa moito que parece que ten a barbilla un pouco escarallada, non? Sí. E iso como foi? Nada, foi un accidente que tuvo. eu? Sí. Uh -huh. Pois, eh, moi ben, pois é momento no que... <laughs> no que imos a escoitar precisamente o que viñamos a facer aquí a escutar os textos de Paco Pestes Cacea. Divertimento. blues de la inconsciencia mientras transcurre el tiempo asfáltico en una ilusa noción de atardecer paranoico, suavemente acontecido como una voz que no cesa, perceptible, y son sus femeninas cuerdas vocales la voz en no existencia del exquisito néctar de mis sueños. Luce la avenida de la psicosis su mejor neón, en tanto la luna en su altar de estrellas asomase curiosa. El licántropo beodo camina con, ilusión estratosférica de la voz femenina y realza sus miedos mirando de un lado a otro, pero es una difusa figura femenina surgida del vaho del vapor asfáltico, el paranoico anochecer de su delirio místico, la musa onírica masturbase en la soledad del cántropo, siguiendo las enseñanzas de Ovidio en su arte de amar, en donde en cualquier lugar del ecosistema urbano es bueno y apasionante, o buscando al hombre como Diógenes con su candil y en su desnudez. El licántropo observa en su borrachera y la figura difuminase en un espectro celeste hasta formar un jadeo en no existencia Oh música de las esferas que trastornas con tus brotes la mente del esquizofrénico licántropo, luce Catulo sus más canallas sonrisas y de pronto el silencio. Mi mente me pide más, pero el amor hay que reventarlo y es el vino quien me da la nueva perspectiva. Amo pues por no ser amado. Hoy he soñado con la ebriedad de Rimbaud hasta que mis perros ojos se abrieron a este mundo. Lucía Venus, Ana Diomena, su mejor desnudo, y el poeta quien degustaba aquel vidrio sobrebaje viajando por la tierra apreciada... a la sombra de un sol en fermentación. He de contar algo, y es que conozco el anochecer prohibido en una leve palpitación de mis sentidos, nuboso acontecer que se pierde entre viento y el tiempo, Allí estaba yo, urbanita desenfadado, escuchando las olas que rompían contra las rocas del acantilado, devorando febrilmente el sexo de Oniria, borracha de whisky, sonámbula de fatalidad, y fue la luna quien nos descubrió tan cerca del mar espumoso y tan lejos de la cordura que las estrellas enrojecían frívolas por nuestro deseo hipnótico. Diríase que los elfos y las elfinas danzaban en torno a a la hoguera en un mágico ritual de naturaleza fabulada y verde hierba de Estambul. La guitarra de Hendrix suena lunática en la soledad de la taberna, noche de espíritus e insomnio tremens. La calabrita prohibida de Eleanor fumase un cigarrito en la única compañía del poeta maldito, y es la poetisa de la crueldad quien desea una primavera plena de besos y whiskies. Son las and roll fatídicas para la salud mental. Entre tanto muero yo de locura descifrando las palabras de un solitario soliloquio que un compadrito harto de sed e hipnotizado por el ron háblame morganático con los ojos de ratón meodo y habla y habla como una cotorra en tecnicolor sin que yo entienda algo pero da igual, ya no hay nada que entender. Hace ya largo tiempo que me que evoco y me vado entre los poetas y los locos. Hace ya largo tiempo que construyo mundos que mutuamente se destrozan mundos inexistentes, mundos paradójicos, mundos que me reconstruyen, y así va pasando la vida entre músicas brujas y musas difusas que juegan a esconderse entre la espuma dolorida y el cementerio de sirenas. No son más que leyendas de cantina, mientras configuro letargado una línea en un poema o aquella belleza singular, fugaz estrella noctámbula, aquella belleza pasional de una sola noche en la que borrachos nos amamos y ya olvidado de todo, volver entre flautas traveseras oliendo a sexo después de haber pintado de púrpura el cielo infinito. Y bueno, así se escribe la poesía tajante llena de barro de la caravana, caravana justamente, mirando. Y un estribillo que así le bate, que puede ser este algo llevadero. Tajo, tajo. Lucena Maizani, Colinda Bozán y... la gorda Matosa, Gente de esta mujeres. Gente de fe. Hay un refrán que dice que un pelo de... ¿Cómo era? No, dice así. Mochila genital de base sólida. Culito marciano evangélico. Cantero... ¿Eh? Empiezo de nuevo. Para, esa parte no puedo decirla porque va a salir al aire todo. Va de nuevo. Al estribo. Tajo, tajo. Tajo, tajo. Mary Julie. Tajo, tajo. Tajo C. Y Merelo Colinda Bozán, Azucena Maizani. Y tenemos también aquí. El... Y la coca. La gorda Sarli. Monumento a la teta. la barista Piana y eh, la Lola Mora. Y adelante con el estribo que dice. Esas piernas. Tajo, Tajo Betty, Peggy, Mary, Julie. Y va de nuevo. Tajo, tajo. Dita Merelo. Linda Bozana, Susana Maizani y tenemos también. El flequillo de la gorda matosa. ¿Está Jorge? ¿Está Jorge? ¿Está José? ¿Tajo? Y nos vamos para la radio. Bueno, voy yo. Voy a preparar el bolso. <coughs> bueno, lleva de los verdes, lleva de los azules, lleva de los de los rosados, lleva de los de hule. ¿Y qué? con el enano qué hacemos? El enano de como yo. Grabando. Dum. Dum. doen. Stom. Doen doen. Doe Divertimento para pequeños monstruos en Radio Fene en este Benres 8 de suño de mm, perdón, 2001. comandamos, perdimos la noción de espacio templo tiempo de tanta poesía, de tanto texto. Suso, Paco, pues, por por las vuestras creaciones, aguardamos que pronto tenéis algo escrito impreso. no sé. Sí, será cuestión de ponerse, vamos. Sí, con el ordenador. Ah. y hacen un fanzine, curioso. Moi ben, pois pues, tal e como teñamos anunciado, pois pues, imos a estar estamos a preparando de feito dende Control de Son unha conexión coa xente da Marcha Mundial das Mulleres que está a facer na tarde de hoxe dende as 8, non, Ana? Sí, dende as 8 ata as 12 da noite estarán ali na Praza de Armas haberá unha, con unha concentración en apoio ao povo palestino organizado, como ben dicías ti, pola Marcha Mundial de Mulleres E, eh, bueno, haberá moitas cousas, poesía, música, música árabe. E, eh, eh, que vai pasar exactamente? De que van a ir elas ataviadas? Pois eh, se espera que toda a xente que se pase por ali, que acuda a esta concentración, eh, dé un, un pano palestino. Uh -huh. Así que animamos a todas e a Algo todos simbólico. que se acheguen pola Praza de Armas, que, que a ver cando lle cambian o nome lle chaman Praza do Desarme. Vos parece boa idea? <laughs> Muy ah, buena. Plaza de las Flores. La, o... las, la, las al Plaza del Canuto, ¿sabéis? No, no, no. la, la, Plaza de Armas no. Y de la música. Bueno, allí música no. Yo hago un llamamiento desde aquí, que no pongan música allí, que no lleven a Rosendo a la Plaza de Armas, que se cae y todo. La <laughs> empieza la gente a votar y tiembla aquello. Plaza de peste, en todo caso. Pois sí, tal e como teñamos anunciado, temos a detrás do fío telefónico en conexión directa coa praza do desarme, neste caso, a unha muller, mm, precisamente unha das que conforman esa multitudinaria coordinadora a Marcha Mundial das Mulleres, da que tivemos boa conta aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Fene o pasado Benres, cando estivo Sabela comentándonos todo tipo de, de aspectos verbo desta coordinadora. Vos serán Hola, vos serán? Hola, hola, hola. Mira, que me acaban de poñer a música precisamente a sintonía da marcha mundial aquí. Pegadiña o teléfono teño que separarme un pouquiño para poder explicarche pois eso, que vos interese sobre esta movilización que facemos hoxe aquí na Praza de Armas. Con quen estamos? Que, como ben dixeches ti, o gallá que fose a Praza do Desarme. Uh -huh. Con quen estamos a falar? Mira, eu son Lupe Cés, eh, son daqui da coordinadora local Hola Lupe, pues estamos aquí Antonio No Control, Ana Lucecu <clears throat> Hola, Lupe, ¿qué tal? Hola, hola. Está también Paco Pestes García, su, su suciedad. Temblará la, Plaza del Desarme, ¿no? e un talandre bueno, pues pastor. Entón xa vos podíades vir rapidamente para aquí porque desde logo que se facedes tanta xente aí <laughs> <laughs> para un só programa. Aquí é o que precisamos precisamente a vosa solidaridade e que vos veñades canto antes para aquí, aínda que vades ter tempo porque esta concentración é algo especial vai durar hasta as 12 da noite. Ajá, así que convidas ao mesmo tempo a todos os nosos ouvintes, eh, a toda a xente, todos os rapaces, rapazas que nos están a escoitar, non sei? Efectivamente, a todos os homens e mulleres que que pensen que xa está ben de 34 anos de ocupación do povo palestino por parte do Estado de Israel e sobre todo que queiran solidarizarse con esta iniciativa internacional que tiveron estas desorganizacións de mulleres e feministas de, do Estado de Israel que desde a propia Xerusalén xusto neste momento elas mesmas concentradas ali xa están reivindicando pois, o cese destes 34 anos de ocupación e a creación dun Estado para, para o povo palestino porque elas consideran que a solución para o povo palestino vai ser tamén a solución xusta para o Estado de Israel e polo tanto para o povo de Israel E as mulleres de, deste Estado de Israel en estes momentos están sendo bastante eh, atacadas, víctimas de primeira línea desta situación de guerra e do que está provocando esta situación de guerra como, por exemplo, o resurdimento dos tres extremismos, dos tres fanatismos, integrismos religiosos que actúan nesa zona, non? Así eh, que... Eh, cada integrismo pois identificado eh, con a, cada unha das religións que, que este momento pois teñen práctica na, no Estado de Israel. Así que Lupe, eh, representante, en este caso portavoz da Marcha Mundial das Mulleres aquí en Divertimento, nos dís que ao mesmo tempo de que vos estades a facer esa concentración, miles de persoas ali na Praza do Sarme de Ferrol, tamén están no resto do mundo outras mulleres e homes facendo eso mesmo, non? No, no, aquí non hai miles de persoas, eh? aquí polo de agora estamos un grupiño de mulleres e eh, tamén uns pouquiños homes, Agardamos que ao longo de, do que queda de tarde e do comenzo da noite pois que comecen a chegarse máis compañeiras e máis compañeiros porque hoxe que reivindicamos aquí eh, nesta concentración mixta pensamos que é unha causa moi xusta e o que si nos fai eh, desde logo vibrar con emoción concretamente no día de hoxe é pensar que o mismo que aquí na cidade de Ferrol, pois na cidade de Compostela e na cidade de Vigo tamén se están sumando as compañeiras da marcha a esta movilización e logo en todo o mundo, non? Porque xa digo, non só en Xerusalén, están a este mesmo momento ali concentradas as nosas compañeiras, concretamente, pois xa digo, baixo mm, a convocatoria destas desorganizacións de mulleres e feministas, nomeadamente unha das máis coñecidas que é a de Mulleres de Negro, sino que tamén, pois en Estados Unidos, por exemplo, hai organizadas unhas 30 concentracións en distintas cidades, eh, van desde Australia até o Cairo, eh, na India, están en todas partes do mundo as mulleres e os homes que tamén apoian esta movilización, pois estamos neste momento pois todas unidas berrando o mismo para todo o planeta, non? Que queremos xa que o povo palestino poda exercer o seu dereito a autodeterminación, que o povo palestino consiga o seu lexítimo dereito, a súa lexítima aspiración a un Estado propio, porque ademais pensamos que iso vai a ser realmente que vai levar unha verdadeira paz xusta para esa zona, non? e que as mulleres tanto palestinas como de Estado de Israel están sufrindo en primeira línea esa situación de guerra e de justicia que se vive en esa zona. Lupe, contanos un pouco a fotografía do que veste agora aí, como ides ataviada, pois que está a correr... Pois non vexo moito, porque estou así un poquinho agochada por detrás das escadas do Concello, porque a verdade é que aí non non podería falar porque está sonando a sintonía da marcha, a sintonía internacional da marcha das mulleres, eh, a compañeira que tiña que traer neste caso a pancarta ainda non chegou, estamos esperando por ela dun momento para outro para comenzar a desplegala. Eh, solo decirvos que temos para pasar a noite, pois hasta as 12 da noite que vai durar esta, esta concentración, pois vimos bastante preparadas, para darlle máis conteúdo e máis solidaridade co povo palestino. Trouxemos pois, os nosos cosins para estar, cando nos cansemos, sentadas no chan, algunha que outra alfombra, trouxemos varios termos con té quente para por si fría, xa a noitinha, o sea, xa que non vai faltar de nada. Eh? por si fose pouco iso, ademais contamos con que moitas persoas das que van a asistir ao longo da noite pois reciten algunha poesía, E ademais contamos tamén con eh, audición de varias músicas árabes que algúns compañeras aportaron aquí a esta concentración. Pois non sei se a miña compañera Ana te facer algunha cuestión. A ver, podemos terminar todos en el pequeño do circo tomando unhas copas. bueno, <laughs> aquí temos os, e que Lupe non sabe porque está aí claro, temos os a dous poetas aquí que o mellor eh, se animan e todo e van lo, e, e leen os seus poetas, verdad Lupe? Encantadísimas da vida, prestaremos o microfone da nosa megafonía para que nos poidan acompañar nesta, nesta noite que eu penso que non vai ser moi longa porque estas catro horas van a pasar asiña, son catro horas onde nos sentimos, xa digo, moi unidas a moitas mulleres que os están no mundo acompañándonos, tamén neste caso convocamos a solidaridade dos homes, entón pensamos que van a pasar moi rápido e que van a ser moi moi vividas, así uh -huh. que se si queren vir a compartilas con nós, pois pues, claro. adiante. Pois pues será unha maneira que ademais destes dous personaxes que tanto que tan populares se hicieron aquí en el programa, pues se den a conocer definitivamente un mundo mundial. Que cuando veades ahí, si se suben o, escenario a dos tipos muy extraños, ese son Paco Pestes y su sociedad. Pues muy bien. Y nada más, ¿no? Pues nada, Lupe, pues muchísimas gracias por estar ahí, no siempre apoyando, a, de vos a coordinador coordinadora o povo palestino, también estuvimos en contacto la gente de Pontedeume en su momento cuando hicieron aquel festival en apoyo a ese povo Y nada, pues por allí nos pasaremos por la Plaza do Desarme de Farole, así convidamos a todos y a todas, Lupe. Vale. Un bico. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. E Vale. Bailade de xirade. sommes issus de diverses cultures, défendons ensemble nos droits. Notre monde, nous marchons réunis, et dans le monde entier, les parents se lèvent, nous marchons. Que la cesse, sous cette abus, la violence, l'iniquité et la haine, nous marchons. Pour que chacune échappe à la pauvreté et à la misère, de monde n'appartient plus à ceux-là qui le gèrent. Pour d'entre nous donde de mi pueblo pedimos perdón. Estades en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Fene e, bueno, tenemos micro, Ana, habría que falar, non? Sí, pero eu quería escoitar a música. Pois sí, <laughs> agora é o tempo, eso é o que íamos decir, é o tempo da tua asenda. A senda que prepara, senda. como sempre, Ana. Aí está a tua música, xa estás contenta? <laughs> sí, agora sí. Felicidade en divertimento. Ella me miró a los ojos y me dijo, Chango, te volviste loco. Yo le dije, nena, no me digas nada, tengo que olvidar toda la semana que pasé volando, que pasé corriendo, que pasé flotando por el firmamento. Le dije, darling, no digas nada, tengo la cabeza super oxidada. Pues sí, Asenda, como siempre presentada y preparada por Ana Lucecu Pues sí, qué énfase, ¿no? <laughs> Pois na nosa xenda desta semana temos en primeiro lugar un espectáculo de música, teatro e humor que vai a ver esta noite, o xe vendres ás dez e media no local da Fundación Artabria baixo o título con certo teatro. Lo sé, y te toca a ti también. E a mesma hora, ás dez e media, no Pub Shadow, que non sei onde está, ti sabes onde está? En Xubia. Pois pues non sei, vos sabedes. Tenedes que buscar por aí. Vai haber un concerto do grupo Walpurgis. E eh, un pouco máis tarde, ás 12 da noite, no Café Martíz, eh, tocará El Último Gato. E agora sí, imos falar dun pafeto que se acaba de inaugurar hai unha semaniña, case o pasado sábado, que se llama Pequeño Dada Circus, que está en qué rúa está? pues <coughs> penso que a rúa María, ¿no? En, la rúa María. El eh. María número 165. Eh, muy preto. Al se llama ese pub? El pequeño Dada Circus. El, Dada para los amigos. El Pequeño Dada <laughs> Circus con nuestro amigo Álvaro, eh, que mate de abrir ese curioso bar, que a ver de que pague a pena pasar por algo porque tiene una decoración feita por él, un poco contrarrestando esa manía que hay ahora de hacer pues decoraciones eh, en plan pues mimetizando, copiando todo tipo de estéticas que hay por ahí, o que son pues las eh, típicas, los típicos baretos que orden ahora clónicamente por todo el mundo, ¿no? y a verdade paga pena porque es interesante, ¿no, Suso? Mm. Aparte va a hacer exposiciones de, mucha gente diferente, va a haber recitales de poesía, performance, de todo. lo que la gente se anime e le proponga. exposiciones. Mm. Por cierto, que non o dicemos, estamos a preparar algo, non, Ana? Sí, unha pequena festeciña. Sí, unha festa porque remata esta temporada de divertimento aquí en Radio Fene, inda que en, Vera, en Nobrao y ter a compañía de Ana Lucecu, pero remata esta tempada que tivemos, eh, digamos, no, no horario pois eh, cos contidos eh, así eh, deste tipo, non? Que vos vistedes nos últimos tempos en divertimento en Radio Fene e imos facer un pequeno detalle para todos vos E se trataría pois, de que de facer unha grabación do último programa en, en directo, nese pub, no, da, da Circus, da Rúa María, e isto en principio sería Sobes 28, non? Sí, nun principio sí. Ali pois eh, estaría unha especie de fórmula radiofónica como a que estades ver agora, sería en directo con moitísimos convidados, algúns premios a xente que estivo por aquí por o noso programa, que nos consideramos que están a facer un grande traballo, tanto a coordinadora galega da Marcha Mundial como a xente da Alternativa para a Liberación Animal, a xente do Novo Circo, a xente da Artabria, moitísima xente estará por aquí, por ali, naquel momento, naquela grabación que sería un programa que emitiríase Logo, pois, o día sucesivo, o Benres, sería o último programa. Ese día emitiríase a grabación dese programa especial a que estades todos convidados. Sería ese, como digo, Sobes 28 nun principio, xa que estamos na procura pois, do instrumental básico, micros, cables, en conversas coa dirección desta emisora. Esperamos ter alguna contestación. Cos preparativos. Cos preparativos. Sí, porque unha vez que teñamos todo ese material que nos foi falla, pois pues empezamos co guión e a, eh, un pouco a coordinar a xente, a movernos nese sentido. Así que agradecemos desde aquí esa supoñemos colaboración da dirección desta emisora. Pois sí, e aquí agora en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Fene, non sei se Ana ten algo máis que engadir a súa senda, sí, verdad? Pois, sí, non se me escoita, creo. Se me escoita, sí. Pois sí, porque non me deixaches rematar? Eu estaba falando do pequeño da Circus, <laughs> porque o vindeiro xoves xa empezan todas estas eh, cousas que vai a organizar Álvaro e vai a haber un concerto de Claudia Campos e Pablo Seoane vai a empezar ás dez e media eh, eu polo menos o recomendo vai haber moita samba e moita bossa nova e seguro que o pasamos todos moi ben. Eso será no Dada Circus, non? Sí, o xoves día 14 no, da, no pequeño Dada Circus Claudia Campos e Pablo Sebane. Pois pues, bom... Entren, donas e cabaleiros, entren ao pequeno Dada Circus. <laughs> será boa ocasión para coñecer como é por dentro o Dada Circus. Como é por dentro o Dada Circus, Paco e Maes Suso? Vos que coñecedes un pouco ese... Porque vos traballastedes na construcción, non? No. <laughs> sí, bueno, yo ah, apoye apoyé... Colaboraron. Anímicamente. Sí. Pero la verdad pouco pinté, no, no. Yo trabajara mucho máis outras personas. É un traballo case que persoal eh, eh, definitivo, unha obra no, do propio creador. Sí, porque Álvaro, Álvaro es un pintor es un que ya hizo exposiciones por algún outro local. De reconocida solvencia en este Muy minucioso planeta. en sus cosas. Uh -huh. En sus creaciones, creaciones con, crea con la mano e con Y con los pies. Con los pies. Cantando. Ciudad Jardín, sonando en Divertimento para Pequenos Monstruos, nesta reta final do programa e tamén prácticamente das edicións que viñemos a facer nos últimos tempos aquí en Radio Fene, con ese emplazamento a todos vos que no que podedes a posirvos eh, interesando polas convidacións que tanto vos invitamos xa de, de verba aquí no programa como chamando e interesándovos un pouco polo contido dese especial que faremos si se tercia ese sobes 28 no Dada Circus na rúa María de Ferrol, un programa en directo que será unha grabación que se emitirá posteriormente o Benres 29. Pois ben, queda algo para a senda, verdad? Pois sí, un par de cousiñas. Eh, moi rapidamente dicir que o día 29 e 30 deste mes vai haber un festival chamado Festival da Terra e a Lingua no Muiño de Pedroso, en Narón, que está organizado pola Fundación Artabria. Eh, vai haber moita música a cargo de Amacuca, M por D por R, Cinza, Sexfolia, Cabaquiños de Lobelle e a Agrupación de Música Tradicional de Artabria. Tamén haberá teatro, Teatro do Aquí e Freedom Speak Teatro, estas dúas compañías andarán por ali, circo, o, a, a compañía Picon P e a Escola de Novo Circo de Ferrol, e tamén haberá poesía, debates, gastronomía, bueno, un pouco de todo. Uh -huh. Bueno, a verdade eh, é que eh, cando estiven, estiven aquí a <laughs> ese a xente de Artabria comentaron todo este tipo de, de aspectos e cando veñan o programa ese especial en directo que íamos facer, pois pues, tamén estarán comentando de novo pois pues, todo o proceder e como vai ser as últimas noticias dese festival da Tarde da Lingua, non? Sí, porque ademais eh, coincide que o noso programa especial dende o da Circus vai a ser o día anterior mm, a, a celebración deste festival. Sí. Entón xa nos completarán eles información. De todas maneras, eh, o Vendero Benres non vai haber programa, día 15, xa te difos Seral, e si estaremos con todos vos o seguinte Benres facendo un especial antiglobalización, que será o último programa en estudio, eh, aquí en, en Radio FEN, en directo. Será xente de antiglobalización, agardamos que este aquí eh, pois Mauricio Castro seguramente, Yolanda Díaz tamén e outra xente máis que falarán da antiglobalización da súa coordinadora de nova creación aquí na, na comarca, xente movéndose, algo se move por aquí, por a terra de, de Ferrol, E, bueno, pois eh, tamén estará no seu momento nese, nese programa especial A verdade é que vai ser toda unha, unha colleita de xente que estivo por aquí E que vaise, vaise concentrar nese programa especial eh, Para máis información, e tamén se si queredes engadir algo, calquera comentario Pois podedes chamarnos neses últimos minutos ao 981 49 2773 981 49 2773. Bueno, pero eu creo que é mellor que a xente o vexe ali en directo, sí, que vaya. Porque ademais va a ser bonito pois pues, que nos besamos todos, que esteamos as caras, as <laughs> caras ali e que se xa unha despedida pois, pues, colectiva, non?